det är påsk. Good Good, klubbgänget som eh, jag får vara med i, eh, har samlats för woop woop. att <laughs> göra någon slags eh, Jenny och vänner special. Vi ska spela skivor om bara några timmar på Maskineriet i Stockholm. Love Lagerberg. Yep. Hej. Hej. <laughs> Mimmi. Hej. Ni hörs knappt, ni måste sitta närmare micken. lite närmare så. Hej. Ermir. Hello. Jesper. Hej, hej. Hej. Och Peter. Hej, hej. Hallå. Eh, det här kommer kanske låta lite konstigt eftersom vi bara delar på tre mickar, men eh, man får överseende för det blir bra musik. Eller? Oh ja. Ja, ganska bra tror jag. Helt okej. Okay. Love, liksom bara nicka nu. Det, det är radio. Vet ja, jag vet inte, jag har inte sett alla låtar låtarna så jag kan inte garantera att det blir bra musik. Men, eh, men jag litar ju på er eftersom vi har en sorts klubbsammanhang ihop så att jag antar att det blir okej. Okay. Vilken, vilken um, knarrig röst du har fått ja. till. Ja, tack. <laughs> Vi börjar med uh, kanske liksom den stora yeah, hitten yeah, från senaste veckan. Hey, hey. shot shots. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, better have my mom. Your wife in the backseat of my brand new foreign car. Don't act like you forgot. I called a shot, shot, shot. Like blah, blah, blah. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, better have my money. Så hård? Alltså den är så bra så jag... Den är så bra så jag dör. Vad är det som du gillar med den Mimmi? Nej men jag gillar allt med den. Jag älskar Rihanna. Jag älskar, jag älskar, älskar allt med den. Hon, älskar, älskar allt med den. Hon eh, kommer liksom till sin rätt på den här låten på något sätt. Ja. Äh, men vad tycker du? Alltså, ja, den är så fel. Den är så, så, så fet. Den är kavla upp ärmarna till fet typ. Kavla upp ärmarna fet? Är jag för långt ifrån micken? ja Okej, okay, nu då. Eh, nej men jag, den, hon gör sig jävligt bra när hon är hård tycker jag. Mm. Jag tycker att det var lite konstig timing med den här Tidal-lanseringen. Mm. Alltså alla så här rika popstjärnor vill ha mer pengar. Ja. Och det känns som att den här låten är ett soundtrack till det. det <laughs> ta lite av effekten. Det blir som att Jay-Z är liksom hon som ska... Han, ja. Va? Säger jag det? Nej, men det är bara roligt att man, man tänker sig att han sjunger låten till Jay-Z. Mm -hmm. Är det, du menar att det är han som, att han ska betala? Tidal. Eller så är det gentemot Spotify, att hon är med och äger ah, Tidal också. ah. Kanske. Ah, de vill ha betalt i alla fall. Ah. för Jay-Z vill ju också ha Men, money. Mm. Man har ju ändå saknat eller längtat efter en riktig klubbanger från Rihanna. Med Rihanna istället för så 4-5 seconds med ja, lägre elgitarr. Dels det och så släppte hon ju så två låtar som var med på något sånt här typ Disney eller Pixar soundtrack-aktigt. Mm. Vilket mm. också mysigt. Jag saknar Paul McCartney lite på den här <laughs> Vad säger du Love? Nej men jag tycker visst absolut, money liksom grejen, men det här är inte låten som, som Rihanna kommer tjäna mest money på. Utan det är ju det som är fett liksom. Det här mm. är ju mm. inte en hit på det sättet, det här är en klubbanger liksom. Ja. Eh, och det är ju det, som är det är det som är fett liksom. Ja verkligen. Uh, <laughs> like. <laughs> Peter, vad, vad, säger du? Jag får någon slags, eh, det låter som att det är någon så här krigslarm typ. Och så, marscherar de på gatorna framåt. Nej men fy! Det var väl en jättetråkig association. Var så rolig association, men eh, det var liksom <laughs> ändå den jag fick. den finns där, den finns där. Va, vad säger du Mimi? <laughs> Nej men jag, eh, jag tyckte den var eh, stor på något sätt. Ja, det här är alltså Jamie XX. Liksom, vad sa du? Jamie XX, ja, Gosh. Ja, ja. Eh, inte hört förut, hade ingen aning. Mm. Eh, jättefett, jag tycker om det jättemycket. Mm. Eh, var det någon som såg, eh, vad den, Loud Places? När musikvideon med honom och Romy. Nej. Jag har inte sett videon än. Hur ser den ut? Jättefin. Alltså de typ så här hänger, typ, det, känns, det kan vara där de typ växte upp tillsammans och mm. hängde och eh, de bara så här, åker skateboard och hänger runt. För det är ju den andra grymma låten från den här nya EPn, ja. från Jimmy XX. Mm. Love Lagerberg ser ut att vilja säga någonting om det här. Nej, jag är bara så stort Jimmy XX-fan så jag sitter och liksom hoppar i stolen. Mm. Ehm, jag har inte så mycket att säga mer än att liksom, eh, ser verkligen fram emot skivan. Mm. Ehm, Han har laddat med massa färger på Instagram. Ja, men det är en, du, såg koden eller? Det är en hashtag-kod. För att man ska upptäcka låtnamnen. Okej. En Eh, orka. Alltså, ja, så att han, det var egentligen hashtag-grejen, det var det du skulle klicka på och inte bara kolla på mm. färgerna. ja. Och då så uppdagades bland annat att Young Thug kom gästa skivan. Det är i och för sig ah, mäktigt. Vilket nice. känns som kanske det mest oväntade eh, samarbetet snarare än Romy som liksom Ja, det är någon exakt. sorts XX-setup. Eh, liksom. Eh, men sen kan man lyssna på eh, Fortet och jmx JMXX Essential Mix från förra veckan om man vill mm. ha lite mm. Eh, sneak peeks. Good goods. Men när kommer han till sin eh, bästa rätt? För jag tycker han kan ju vara väldigt, väldigt tråkig och ibland en, ett geni. Som producent menar du? Som producent är han oftast roligare än som DJ kan jag tycka. Ja, jag tycker att han är 100% i alla lägen faktiskt. Men Okej, jag, nu kom vi åt en om, öm punkt. Jag är en av de större, större <laughs> ja, liksom ja. Nej, han är fan inte så kul som Didi. Han släpper sina singlar i någon slags eh, BBC eh, Radio one grej varenda jävla gång. Det är så jävla jobbigt att hela tiden scrolla fram till man letar <laughs> efter låten. I, man, Formatet är värdelöst. Ja, jo det är sant. Man vill ha allting nu. Ja. Eh, Peter framför sin vassa BBC-kritik eh, här. Man ryggar tillbaka. Vad sa du Jesper? Nej men man vill ha det på Tidal direkt ju, i hög Exakt. <laughs> exakt. Och, <laughs> musik. och pengar. Och vi är sponsrade av Tidal den här veckan. Mm, eh, <laughs> vi går vidare. Jag lämnar den här lite stök. Jag gillar, gillar, jag måste bara säga att jag tycker om hur den här låten började så tufft och sen blev mm. söt. Ja, den där melodin som ligger på är väldigt, my är väldigt mysig. Ja, ja, som liksom smyger in efter ett tag. Ja. Jag menar krigs... Svävande. Eh, Nej, det är inget krigs. Sluta prata om krig. Nej, det är där en fågel som så flyger in i kriget och så zoomar man in. Mamma called me on the phone asking if I'm still trapping. I'm like, no ma'am. Heard the house still booming and you still gift rapping. No, I won't slow down. Mamma called me on the phone asking if I'm still trapping. I'm like, no ma'am. Heard the house still booming and you still gift rapping. You I won't slow down. Mama called me on my phone, asking if I'm still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still keep rapping. You I won't slow down. Mama called me on the phone, asking if I'm still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still keep rapping. You I won't slow down. Mama called me on my phone, asking if I'm still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still keep rapping. No, I won't slow down. Hey, mama said she's going to bad nigga slow down. They ain't seen a red light, no a po po round. Your whole round, she go down, she low down, she low down. Damn. Spend the night with me, hell no, no, man. No. I just wanna live life. Hey. Fuck it, you can spend night. Hey. Fuck a live a bit life. Mm. Fuck your best friends white twice. Yes. Hot up in the bins like twice. Yes. yes. Turn two times to a thrice. Yes. yes. Too much cheese for your mice. Two piece huh, for, for, your, your bitch. bitch. Yes. Oh, she feel the cheat, cheat, cheat. Oh, she full of cheat, cheat, cheat. Oh, she full of cheat, cheat, cheat. My phone ring, now mama Mama called me on the phone, I was still, still trapping. Unlike no man, heard the house still booming, you still get rapping. No, I won't slow down. Mama called me on my phone, asked me if I'm still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still get rapping. No, I won't slow down. Mama called me on the phone, asked if I'm still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still keep rapping. You know I won't slow down. Mama called me on my phone, asked me if I'm still trapping. I'm like, no ma'am. Heard the house still booming, you still keep rapping. You know I won't slow down. Mama called me on the phone, asked me if I'm still trapping. I take your bitch, but you don't know what happened. Motherfucker 12, I've been riding with a chop. It's about to go down. Flooded my rollie, I'm dropping a hundred. Niggas they mad cause I'm rich, I got money. Swerving a Rari and slowing down. Kept in and got plenty pounds. I, I was laying in the bed with three bitches. Three bitches. Groupie hold like the feds take pics. The trapping little nigga, my money up. Money up. Rich in my corner, we whip it up. Whip it up. Trap jumps on still in the kitchen. Trap jump. I got hoes but nigga cook fishes. Lot of O's on the check cause I'm winning. Cause I'm winning. Me and mama run around in the village. Mama called me on the phone, I still still trapping. I'm like, no man, heard the house still booming, you still keep rapping. No, I won't slow down. Mama called me on my phone, asked me if I'm still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still keep rapping. No, I won't slow down. Mama called me on the phone, I was still still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still keep rapping. No, I won't slow down. Mama called me on my phone, asked me if I still trapping. I'm like, no ma'am, heard the house still booming, you still keep rapping. No, I won't slow down. I love McConan. No ma'am. Han ringer hem till mamma så frågar om han fortfarande trappar. Trappar, kan man säga så på svenska? <laughs> Jaromir? Nej, jag tror inte man kan säga det. Jo. Jag tror inte man kan säga det. Nej. Trappmusik? Men det, ja, precis. Eh, men det, är roligt med McConan för att det är kul att han är lite så weird, men de bästa låtarna är ändå när han är som minst eh, out alltså som den här eller Tuesday. Du gillar inte så mycket när han är en crooner och ska sjunga mm. med sin såhär ja, De har ju just. sin charm, men de, mm. liksom, de fetaste låtarna tycker jag är när han är liksom ändå är... Här är helt vanlig rap på något ja, sätt. Fast, eh, ja, fast liksom med en Weird twist. light. Mm. Ja, exakt. Det känns som att det säger mer om dig Jesper än det säger om Makone. Fast jag håller helt med Jesper. Jag eh. tycker att många låtar kan vara så här eh, kul i teorin, men sen lite jobbiga att lyssna på. Ja, jo men så är det nog. Men jag tror, jag tror att... Eh, alltså han, såg ni det på Atlanta? Eh, dokumentären på Noisy? Oh ja. När han käkar typ svamp och går in och svamlar om att han ska ringa massa tjejer i hans telefonbok. Nej, han är heter ganska också, flummig. EPn Ja. heter ju också Drink More Water. exakt, så att han, han, han det är hans... Det är sånt här Molly-vatten han ska dricka varmt här. <laughs> Eller bara dricka vatten, Ja. för att det, det duger. Han vill återfukta sig. Han vill återfukta sig, Ja, det, det, det är jätteviktigt att göra det. Ja. Eh, men vad, vad känner du för den här låten? Jag, jag gillar när han blir så hård, jag gillar också när han är weird, men jag tycker det är, det är nice att man, han har, jag tycker han har ganska brett register. Mm. Dock väntar jag fortfarande på så här, den nya Tuesday, vilket alla tror jag gör. En hit But, liksom? Ja. Kan inte det vara den här då? Uh, jo, kanske. Det finns även en annan, uh, Whippet, som mm. uh, den kom ju typ i höstas, men uh, Migos gästar mm. på den här remixen som kom på det här, e den här EPn. Ett tips. Sjukt bra. mår du Peter? Eh, jättebra. Skönt. Mimmi, det var du som hade tagit med, dig med den här låten. Ja, det var jag. Vad är det för någonting? Eh, det är Fortune med en låt som heter Facetime. Va? Men som heter Acetime i datorn. <laughs> ja, det låter också coolt. ja, det låter också coolt. Ja. Acetime. Eh, Varför gillar du detta? Nej, men jag tycker om den här kategorin musik. Jag tycker det är så här eh, häng, mys, pepp <laughs> Hängebilspepp. Men för det är, liksom, ja. det är ju ganska löst i kanterna, det är liksom ingen så här riktig låt-låt på något sätt. Det är en perfekt, har i, ba, har i bakgrunden sitta och hänga eh, mys-låt. Ja, nice. Men lite typ eh, så här, vad heter det, voicebox? Ja, ja. Eh, eller vad det nu är. Ja, jag säger ja. Ja, ah, du bara ja, ja, <laughs> ja. ja, Vi, vi går vidare. Hela den EPn tycker jag är ganska bra. Ah, Okej, okay. men ja, Fortune, vad är det då? Vet man det? Mm. Eh, vet ingenting om. Jag hittar, nej. nej. En gång, va? Nej, kör vi nästa låt eller? Ska... <laughs> det är bara att prata på. <laughs> Nej, jag såg själv den här EPn i mitt Soundcloud-flöde och jag försökte leta efter information. Ah. Mm. Men jag hittade inget. Jag försökte också leta, jag hittade ingenting. Det är lite så att det skulle kunna vara typ eh, någon ganska obehaglig eh, kille som sjunger på eh, de här instrumenten. Nu är det något helt annat att lyssna på, så nu ska vi inte prata om den här. Vi lyssnar på det här och så pratar vi mer sen. Bli inte så stressad Peter! <laughs> nu är ju slowmo i bakgrunden, kille? då vill man inte prata om. Vilken obehaglig kille. Det finns så många att välja på. <laughs> som en um, favoritproducent uh, för det här gänget på något ja, sätt. Alltså, tänker jag. herrejävlar. Så, uh, så bra. Just den här uh, man, alltså det är någonting med den här ljudbilden som är, man älskar just nu. Mm. Eh, alltså Tala eller Jan Gud eller vem det än är. Så, mm. så här, väldigt stort, malande, progressivt. Helt jävla fantastiskt. På gränsen till någonting rockigt. Det är mm. lite läskigt. Men det gillar du? Nej, det gör jag Nej. inte, men eh, så länge det håller sig på rätt sida. Det är för att du distar man... lite? Eller? Kanske? Jag vet inte, men jag tror att det, det var någon annan Shlomo-låt som jag hörde för ett tag sedan som poppade upp någonstans på internet som jag tyckte såhär, men shit, det här börjar bli någon slags dödsrock. Jag tror det är för att det typ. är som att det nästan blir lite som, att det blir lite jämnigt nästan. Nej. Jo, att det går in bara... jo, att det är, så här, att det är bara nu någon som sitter Ja, bara, men jag kan förstå ah, den. Tre rockdudes som hålla står och bara jammar på scen. Jag kan hålla med om att liksom, den sidan man gillar hos Shlomo mest är väl den här liksom, dystra melodiken. Men det känns mm. som att i den här låten så... Eh, det är lite som att han är hög på typ Nutella. Eller någonting, eh, något med socker. Eh, jag vet inte. Eh, för att det Eller känns som att han trummar, trummar ganska mycket. Liksom. Det är mycket trummor och, och eh, många trummor och ah. mer än vad det kanske brukar vara. Han är, kan ju vara ganska återhållsam och lite så. Ja, men precis. Och jag, det jag har gillat med honom är ju det långsamma, det basiga. Precis. Och så. Här, och det här finns trummar han på liksom. Det är en annan eh, offensiv <laughs> eh, inställning. Den där knarret. sätter det. Nej men jag, alltså, ja verkligen. Det, är, det, är ju en, det går i någon annan riktning. Men som du sa Peter så känns det som att många är på väg däråt. Ja. Eh, lite mer maxat, lite lite rockigare mm, på något sätt ändå. Jag menar, om man fattar här, vad jag menar med det. När, vi, när började vi den här podden? För var det två år sedan? Mm. Våren, två år sedan? Våren för två år sedan. <laughs> jag menar, han, de släppen han kom med då lät mm. ju ganska mycket så här också. Så ja. det är ju inte jättenytt. Men det här var i alla fall från ett nytt album som mm. han eh, så här, liksom smygspelat på New York Times eh, hemsida. Ja, där kan man lyssna på hela. Hoppas Dark inte... Red heter den. Ja, precis. Och den här låten heter Meet Your Maker. Mm. Lite, lite ödesmättat på något ja, sätt. Det är väl härligt. Dramatiskt. Vill, vill, man möta Gud med den här i, i lurarna? Kanske ska möta sin mamma bara. <laughs> <laughs> ja, ja. Tänker du om Mackorna nu eller? bra kan en remix vara? Jag tycker att det är typ helt typ fantastiskt. Alltså. Mimmi, du måste prata i micken. Ja, ah, förlåt, förlåt. Men det är Loves fel. <laughs> Vad var det för någonting? Nej, men den här vinner ju i kategorin uh, eh, Myshängpepp? uh, häng, pepp. Mys, Ah. Ja. Det, det, var ju uh, eh, um, Sierras I'm sorry, eller kanske ah, heter okay. den bara Sorry, jag kommer inte ihåg. Mm. Som är en ganska mesig ballad, liksom. Mm. Fin också, men inte alls så här Nej, men det var nice. mäktig. Eh, det är den här danska producenten som har ett jättetöntigt namn. Eh, <laughs> Taragana Pyjarama. <laughs> Sluta! Heter han så på riktigt eller är han fett tung? Fett tung. Visst är den? Eh, jag såg dem live, de kör med liveband. Okej. Får man säga så? För det är väl bara, det är en dansk det är en snubbe, snubbe ja, men med band? Ja, mm. Men eh, nu i eh, Köpenhamn för eh, två, tre veckor sedan. Mm, på danska eh, Sonar? Sonar eh, Copenhagen, precis. Hur var det? Eh, det, var, det var grymt, och då var en, så här, det var lite ny setup eh, som de körde med, mm. fick jag höra. och han sjöng också. Mm. Eh, vilket var också jättebra faktiskt. det, det, det känns som att det inte är jätteofta när den typen av producenter eh, lyfter på, på liksom micken och det blir jättebra. Nej. Men eh, det, var, det var fint faktiskt. Var det, han som, var det han som spelade sin, sin sista låt och sen ångrade sig? Och bara, nej, den förra nej, det var Jaakko Inokadvi. han är från Finland. Det är ett annat, ett annat <laughs> land i Norden. Ja. Eh, ja, mm. Men du, hur var det på Danska Sonar? Ja, vi pluggar lite snarare nu. Ja, bra, det är Nej, bra. Ja, men det, det, känns bra för mig. Jag undrar. Promota lite, promota lite. <laughs> ja, då var jag inblandad i detta. <laughs> Det var inte alls meningen. Jag, jag var genuint intresserad ja. av att veta om det var bättre eller sämre än Stockholms sonar. Nej men jag tycker att det var en, en liknande bra eh, vibb mm. faktiskt, mm. eh, måste jag säga. Vad var det bästa du såg? Eller hörde? Jag tycker faktiskt att och Ino Kalevi var väldigt bra där. Jag hann inte se honom riktigt i Stockholm eftersom jag mm. jobbade mm. då. Eh, men han... Eh... Hur var hans eh, hår? Uff. Jag är mycket intresserad av det. <laughs> Jag han är min stilförebild. Men det <laughs> kändes som att han, var på en väldigt bra plats i sitt state of mind just då. Eh, för ja, han blev så som vi. Han blev förvånad när det kom in en saxofonist <laughs> under hans sätt. Men... han hörde liksom inte till, eller? Han, han gjorde glöm, förmodligen han, det. Han, han hade, glömt, glömt att det skulle komma in en saxofonist där, tror jag. Men Som man gör. väldigt fint. Den hade She don't know about riding around and spending it like now she want fuck. Fuck with a nigga like me, wanna fuck with a nigga like me. Hit the club with a nigga like me, do drugs with a nigga like me, fall in love with a nigga like me, and never love another nigga, never love another nigga like me. Have you ever met a Shack Town nigga? Girl, I heard you need a go getter. You ain't never meet a rap with a swag of a savage and dope dealer. I'm the realest nigga that you. I know you tired of them road niggas. Heard he brought you a bag for it. Why you fucking with them road niggas? Did you rail in the fifth of liquor? Where you going, girl? I'm going with you. Ride with me, cause I'm number one. Two bitches, make them in the middle. Fly to Vegas, bad light. Legs in the air, call it jet light. Try to get me tired with the neck light. She gave me life, I can't get right, I can't get right. Got your cruisy water running in the tempo on let it bubble up bad bitch, tryna be a bad girl, you know I'm tryna show love. Buy everything she want two times, baby, double up. No, you really want. Say she need more niggas out here like me, cause it's not enough. Not enough, She don't know about real niggas, she don't know no boss. She don't know about foreign cars, she don't know what that costs. She don't know about love, she don't know what that is. She don't know about riding around and spending it like this. And she wanna fuck. Fuck with a nigga like me. Wanna fuck with a nigga like me. Hit the club with a nigga like me. Do drugs with a nigga like me. Fall in love with a nigga like me. And never love another nigga. Never love another nigga like me. You ain't never been to my town, you. A good place to go, but the murder rate so ridiculous. Fell in love with some R&B bitches, and I know that it's good for the fame and for the image. Try to give me hair like a penny, but she should go go. I ain't really been in love in a minute. It won't hurt if no one know about me. Fuck a bag off, no makeup, you look better with your mask off. Rich nigga with a buzz like the brag, y'all. But a nigga like me. fast as a little nigga. Shorty thinks she the shit, but she could be a little thicker. Fuck on my name and a little liquor. I got them pissed, I'm the shit nigga. Why do they hate? I gotta get kicked. These niggas so fake, so stay out my way. Ain't too many niggas like me. She don't know about real niggas. She don't know no boss. She don't know about foreign cars. She don't know what that costs. She don't know about love. Precis som uh, eh, Shlomo så känns Jeremiah som någon slags uh, kvalitetsstämpel, pratar vi lite precis som här under låten, Egomir. Exakt. Exakt. <laughs> Vad gillar du med Jeremiah? Nej men det känns som att här, varje gång jag ser en låt som Jeremiah är med så vill jag, så måste jag klicka och lyssna på den. För mm. det känns som att det är en banger eller så är det en bra modad låt. jag tycker det, det, känns som att han var en av de där R&B artisterna som liksom aldrig breakade stort när man trodde att han skulle göra det. Så han har fått fortsätta så puttra på och jobba med coola personer men istället alltså för att bara bli så alltså supermega stor. Han breakade ju ganska stort birthday sex. Ja, ja såklart. Men sen hände det ju ingenting Nej. mer. Nej. Och det är ju for our pleasure, känns som. Men att han försöker, ja. Eh, det känns som att det är kul för oss att han typ inte riktigt breakar. Ja. Och lite tråkigt för honom för att han inte taskigt, men... får några pengar. Jo, jag, tror att mm. han, jag tror han klarar sig ändå. Hoppas jag vad ska man säga, älskar honom. Alltså just när han jobbar med, men som nu med så här Lil Durk, drillmänniska och typ kan jobba med mustard och han jobbar med alla helt enkelt. Mm. Och det är väldigt roligt. Men håller fortfarande, håller fortfarande det där lite mör, liksom dova, mm. mörka. Liksom Men no, det måste ju ligga någonting, någon form av managementperson eller han själv. de måste vara jävligt bra A&Rs själva på något sätt. För att ja, de verkligen. väljer sjukt bra produktioner ofta. Mm. Bra selection. Alltså så nästan alla låtar han är med på nu som kommer är ju liksom bra. Ja, ja men det kanske är en, en, en naturlig väg mm. sen slowmo på något mm. sätt. Exakt. Mimmi, vad tycker du om det här? Jag tycker om det här. Tack. <laughs> <laughs> supermega-premiär i Jenny Vänner. Off, off. Precis som vi gillade. Love, vad var det här? Det här var Breakup, eh, det vill säga Julia Spada och Ludvig Parment, a.k.a. Saturday Monday. Så bra. Ja, de är, eller hur? Fet. Ja, ja det var första fet. gången liksom. Jag tycker Premiär. att de har steppat upp det lite från senaste singeln. Tyckte du inte om den eller? Jo, men jag tycker att det här var mycket, mycket bättre. Kommer du ihåg att vi firade den som en good good kväll? Ja, jag tänkte precis sängen, säga det. Den hette Bubbles. Oh, good good-gänget hade releasefest på just Maskineriet som vi ska eh, spela på om eh, en liten stund. um, shoutout till Julia Spada och Dayton Amase som kör på Färgfabriken. Oj, oj, oj. oj, oj, Konkurrenterna ikväll. Ja, men nej. alltså, det känns som att det här är någon slags um, megafavoritavsnitt där ja. vi kör så här Rihanna, Shlomo, Jeremiah, Julia Exakt. Spada. Sådana som man alltid gillar på något sätt. Mm. Julia Spada är liksom mer någon sorts good good kanon kan man säga. Och kommer alltid vara, vara skriven in i, i den. ja. ja. en av Sveriges eh, bästa sångerskor låtskrivare. Oh, ja. Och eh, hon kan säkert producera också. Och hon är också väldigt rolig ja. och ja. snygg och smart. Sjukt bra person. <laughs> love, love, love bombing. Jag tänkte gå in på kanongrejen. och bara, det är allvar. Men nej, jag skiter Vad, sa du? vad, vad är det, albansk? Nej, eh, gamla albanska lagar är kanon. Det är så här. Det var <laughs> off, off topic alltså. Jag tänkte reppa min ort nu. Ja, jag är med. Vi försöker göra ett albanskt... Kan du inte utveckla det där lite? Eh, Barn special nästa gång. alltså. Ja, snart. Bara action Bronson. Ja. Okej, men det här är liksom, vi, vi rör oss mot slutet av det här Nej. avsnittet. Flummigare än vanligt när man är så här många. Hoppas ni är överseende, ni som lyssnar. Uh, men vi måste, bra låtar. Vi måste också plugga lite för sommaren, uh, trädgården. Och plugga, då menar du liksom Förlåt, promota. att vi ska promota. Uh, vi kommer ju köra jäkligt mycket i sommar. Och uh, folk borde typ kolla in det. Vi kommer göra massa roliga grejer på typ trädgården bland annat köra Gamla Röda rummet. Gamla goa tänker om. Gud vad kul och mysigt. Man längtar. Så kolla in Facebook. Good, good. Good, good. Vad mysigt det var att ha er med i podden igen, mm. fastän vi har så få mickar. Jag ja, tycker att det gick ganska bra. Och shoutout till de som inte kunde vara här. Vi ja. saknar ändå tre personer. Ja. Aj, aj, aj. Alex, Oskar och vem mer? Josefin. Och Jossan, det var så Oskar länge sedan hon var med. Snart. Åh, ja. mys. Och det var hemligt. <laughs> jag tror faktiskt inte det längre. Vi eh, avslutar eh, med ännu lite mer svenskt. Vad ska vi lyssna på, Peter? Eh, jag har ingen aning, jag har glömt bort. Vad Det är du som har valt Christian Dinamarca. Ja, just annan det. gammal god- Drippin-remixen där. Ja, men... Är eh, nu vän är vän. sjukt bra. Alltså, det... Vad heter låten nu igen? Deskontroll. Ja, eh, han släppte väl sin version i höstas någonstans. Eh, och jag älskar den här, jag tycker den är fantastisk. Norsk eh, ja. remake. Jag hade han i helgen på uh, jag vet. Nightlife. Var bom, Han, han var helt fantastisk. Han är ju så fruktansvärt fin och duktig DJ. Fin och duktig. Precis det man vill ha från en DJ. Ja men väg, alltså all heder och eh, tacksamhet. Snäll kille. Mig. Nej men det var jättekul att ha honom här. Hej då Gurgur! Hej då!